En büyük sloganım bu daimen Allahu Ekber En büyük sloganım bu daimen Allahu Ekber Zulmedenler müstekbirler Zulmü görense müminler Tüm dünyaya yazacak Allahu Ekber Zulmedenler müstekbirler Zulmü görense müminler Tüm dünyaya yazacağız Daimen Allahu Ekber En büyük sloganım bu Daimen Allah Allah Allah Ekber Hesabını sorar soracağız Filistin'in ve Kudüs'ün hesabını soracağız Filistin'in ve Kudüs'ün soracağız kafirlerden Yapılan bu büyük zulmü hesabını soracağız Morun ve Halepçe'nin soracağız kafirlerden Yapılan bu büyük zulmü hesabını soracağız büyük sloganım bu Daimen